Book 2 27 27 Састумроши ჩამოსვლა Састумроши ჩამოსვლა თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაქვთ? თავისუფალი ოთახი ხომ არ გაქვთ? ოთახი მაქვს დაჯავშნული. ოთახი მაქვს დაჯავშნული. ჩემი გვარია მიულერი ჩემი გვარია მიულერი ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება ერთადგილიანი ოთახი მჭირდება ორადგილიანი ოთახი მჭირდება ორადგილიანი ოთახი მჭირდება რა ღირს ოთახი ერთი ღამით რა ღირს ოთახი ერთი ღამით ოთახი მინდა აბაზანით ოთახი მინდა აბაზანით. ოთახი მინდა შხაპით. ოთახი მინდა შხაპით. შეიძლება ოთახი ვნახო? შეიძლება ოთახი ვნახო? არის აქ ავტოსადგომი? არის აქ ავტოსადგომი? არის აქ სეიფი? არის აქ სეიფი? არის აქ ფაქსი? არის აქ ფაქსი? კარგით, ავიღებ ამ ოთახს. კარგით, ავიღებ ამ ოთახს. აი გასაღები. აი გასაღები. აი ჩემი ბარგი. აი ჩემი ბარგი. რომელ საათზეა საუზმე? რომელ საათზეა საუზმე? რომელ საათზეა სადილი? რომელ საათზეა სადილი? რომელ საათზეა ვახშამი? რომელ سات سیا فخشامی.